Want kijk, die dag komt, en dit brand soos een wind. Dan zal al die vermetelis en allemaal wat goedeloosheid bedrijven, is stoppel wees, en die dag wat komt, zal hulle aan die brand steek, sê die Heere van die leerskare, zodat so dit vir hulle geen wortel of tak zal oorlaat nie. Maar vir julle wat mijn naam vrees, zal die zoon van gerechtigheid opgaan, en daar zal geneesing onder sy vleels wees, en julle zal uitrek en huppels soos kalvers uit die stal en jylle sal die goddeloose vertrap, want jylle sal so stof wees onder jylle voedsele op die dag wat ek skep, sê die Heere van die leerskare. Denk aan die wet van Mooses, my kneg, wat ek ombeveel het op hoorep vir die hele Israel, en settinge en verordeninge. Kijk, ek stier jylle die profeet al af voordat die groot en vreselijke dag van die Heere aanbreek. En hij zal die hart van die vaders terugbrengen tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, zodat ik niet hoef te komen in die land met die banvloek tref niet.